Mon nouveau. Vodou se yon relijyon ki gen orijin li nan kwayans nèg Afrik. Lè li rive sou tè Ayiti, gen ti chanjman ki fèt ladan l. Anpil moun, lè yo tande vodou, panse a lamaji, zonbi a tout lòt kalite bagay negatif. Men, vodou pa gen anyen pou l wè a bagay sa yo. Yon vodouyizan pratike relijyon l pa entèmedyè lwa li sèvi yo. Chak fanmi gen lwa li abitye sèvi. Men kèk mo ak ekspresyon ki an rapò ak vodou. Lwa. Espri nan vodou ki manifeste yo sou vodouyizan yo. Lè yon lwa manifeste l pa entèmedyè yon moun, moun sa an trans. Li pa aji tankou li menm. Li fè sa lwa a vle li fè. Li bay mesay lwa a pote a. Yo di moun sa a pran lwa, oswa lwa monte chwal li. Houngan, inisye gason nan vodou ki leplisouvan prezide seremoni yo. Yon inisye fi rele Mambo. On si. Inisye nan vodou ki la pou l ede oungan oswa manbo. On si kanzo. On si ki fè yon inisyasyon espesyal. Li pase 7 jou kay ougan oswa manbo san l pa wè limyè solèy. Apre tan sa a, li sòti, li vin kanzo. Sa vle di, li ka manyen dife san li pa boule. Li vin gen plis konesans tou. Li ka vin oungan oswa manbo. Ason, Yon ti kalbas a manch ki gen grenn kolye ladan l. Yo sèvi ak li nan seremoni yo. Ogatwa, Otèl moun gen lakay yo pou lwa yo sèvi yo. Se sou li yo met kouvè lwa, yo ba li manje. Kay Ogatwa, Selon posibilite yon moun, li ka gen yon ti pyès kay pou ogatwa l. Lanp Etènèl, Lanp yo mete sou wogatwa. Yo limen l chak madi oswa chak jedi. Se pwoteksyon yo. Lwa kenbe. Si yon vodouyizan pa fè sèvis pou lwa, pa bay lwa manje, lwa ka kenbe l. Lè lwa kenbe l, li gen dwa gen nenpòt ki maladi. Kou li bay lwa manje, li fè limilyasyon, li geri. Lè yon vodouyizan mouri, lwa ka chwazi youn nan pitit moun nan pou kontinye sèvi l. Si li pa sèvi l, l ap kenbe l, paske pitit se eritaj lwa. Manje lwa. Se manje yo met sou ogatwa pou lwa a. Chak lwa gen sa li renmen manje. Fò yo toujou mete bagay sa a nan manje l, osnon li pap kontan. Pa egzanp, Èzili Freda renmen pwason, diri blan ak gato. Revoke lwa Si yon vodouyizan pa ka fè tout depans pou ba lwa manje pou kont li, li ka voye lwa al kenbe youn nan lòt eritaj li yo ki ka vin ede l fè frè yo. An jeneral, yo fè seremoni pou lwa 25 desanm, 6 janvye, fèt lè wa, se fèt tout lwa. Gede gen dat pa li ki premye ak 2 novanm. Men non kèk lwa. Èzili Freda. Ayida Wèdo. Agweta Ewoyo. Papa Legba. Ogou Feray. Danmbala Wèdo. Marasa senp. Marasa ginen, Gede. Chak lwa gen senbòl li. Yo rele sa vèvè. Li gen jan li abiye epi li gen manje li renmen manje.